em mim. 130? Vem, posso brotar na tua base no sigilo, bebê. Vai ser nosso segredinho, vida, prometo pra você. Esse é o pique do Biel. Eu pulei a janela pra machucar ela. Mina bandida da favela. Ah. Tira, bota, coloca nela. Tira, coloca, bota nela. Eu pulei a janela pra machucar ela. Mina bandida da favela. Tira, bota, coloca nela. Tira, coloca, bota nela. No movimento desce, sobe, aperta, braba pra ficar teguinha. Aproveita o seu momento que vai começar. Vai oh, começar. Na frente dos cria, ela nem rende. Na postura, ela marola. Debuchada, abusada, tal da cintura de mola. Às vezes ela cai pra pista, mas tá sempre pelo burro. Gostado do bigode fino e do pigmentado louco. Com a minha cara fechada, ela perde tudo na hora. Eu jogo um sorrisinho de canto no sigilo, ela adora. Porra, porradão no pulso e no meu peito tá o manto na hora ela pede. Eu mando. Eu pulei a janela pra machucar ela. Mina bandida da favela. Ah. Tira, bota, coloca nela. Tira, coloca, bota é. nela. Eu pulei a janela pra machucar ela. Mina bandida da favela. Tira, bota, coloca nela. Tira, coloca, <laughs> bota nela. Tropa dos mafiosos, nós é maloqueiro mesmo. Casa no pescoço, eu ganho a vida no talento. Terra da garoa, chove, nota chove. <laughs> Nós não segue tendência, os criar que tá na mão joga na cara e não liga. Fala com fafarrei da mídia. Ela gosta do morro, gosta da pista. Pique dessa mina vicia. Manda descer que ela sobe, manda subir que ela desce. Entre becos e viela, essa bandida meloquece. Então manda pra ela. <laughs> Eu pulei a janela pra machucar ela. Mina bandida da favela. Tira, bota, coloca nela. Tira, coloca, bota Para nela. Não. tira, coloca, bota nela.